abakunzi ba radiyo isanganiro kaze mu kiganiro gira icyo akaba ari ikiganiro musanzwe umenyereye ku minsi yose ya gatanu guva isaha z'ibiri z'ijoro aho mugira icyo mushikirije ku makuru tuba twarabashikirije kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uno munsi tukibutsa ko ari amakuru muba mwarumvise kuri radiyo isanganiro yaciye ngaha kuri radiyo isanganiro atari ayaba yaciye ku maradiyo yose ariko mukagaruka mukagira icyo mushikirije kuri ayo makuru muba mwarumvise hano ku isanganiro uno munsi ikiganiro gira icyo ushikirije kikaba kiremeshejwe na placide niyo mwungere mu buhinga bw'ibyuma ni alphonse kubwimana nk'uko twama tubikora reka tubacire ku mayange muri amwe yo twabashikirije muri nondwi ndwi kuva ku munsi wa mbere twarabamenyesheje ko abafungwa bagera ku majana atanu na mirongo itanu n'umunani bagirizwa gukora amakosa mato mato aribo barekuwe ku munsi wa mbere n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari mu ntara ya Rutana umukuru w'igihugu akaba yasabye abo bagiriwe abo barigiriwe ikigongwe kwijukira ibikorwa ndetse no kwigenga runaka akaba yasabye n'abarundi kwama bashira imbere kubahiriza amategeko mwabyumvise ko kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu cya Sudani y'epfo yagendeye igihugu cy'u Burundi n'ibyo kunguruza ibyo bitoro nayo kuri ibyo bitoro nyine ngo ibiciro bishasha byo kuyunguruza mwarabyumvise kandi ko ubushikiranganji nabwo bujejwe ibijyanye no kunguruza abantu nabwo bwaciye bufata ingingo yo kugabanya ibiciro byo kwiyunguruza kuva ku igenekezo rya mirongo ibiri ruhuhuma ha mu gisagara cya bujumbura mukamwarumvise ko ahenshi hagabanuwe ko amafaranga mirongo itanu aho itike yahora ku majana indwi ahenshi iri ku majana atandatu na mirongo itanu aho yahora ku majana atandatu na mirongo itanu ikaja ku majana atandatu hari n'ahagarabanijwe ayashika ku ijana iyo ngingo kandi ikaba yerekeye n'abiyunguruza baja hagati mu gihugu aho rero ngo leta y’u y'uburundi ngo yari ikwiye gusubiramo ingingo yo kugabanya ibiciro ikaraba ko itorohereje abarangura igitoro gusa gusomba korohereza abiyunguruza ibyo bikaba bishikirizwa n'uwanonoseye ibyigwa by'ubutunzi nyuma y'aho leta igabanirije ibiciro by'ibitoro ikanagabanura n'itike yo kwiyunguruza umwigisha Dieudonne n'interetse akabona ko mu nkurikizi nziza zo kugabanura ibiciro by'ibitoro byaca bituma byica bituma kandi ubushobozi bw'umuguzi nabwo ubwiyongera uyu yanonosoye ibyigwa by'ubutunzi akaba anahamagarira leta eh, gukora kugira ngo ibiciro bihindutse ku isoko mpuzamakungu bigaragare mu burundi kandi inakomeze n'ibindi bisata nk'igisata cy'amabarabara mwarabyumvise kandi ko hagiye gushingwa urubuga yagiro hagati y'ishyirahamwe rigenzura ibyo gutumatumanako ALCT amashyirahamwe yo gutumatumanako hamwe n'igipolisi ivyo ngo bikazofasha uwibwa amafaranga biciye mu buryo bwa limikashe canke kashe ashobora kugaruza utwiwe vyashikirijwe na Leon Kadinda cayisaba n’umushikiranganji yajejwe ivyo kumenyesha makuru akaba yabivuze kuri uyu wa gatanu mu kiganiro kubamenyesha amakuru uwo mushikiranganje akavuga ko ubusuma bw'amafaranga biciye muri iyo mihora yo gutuma tumanako amakuru cyariko birimonogoza mu Burundi nayo miliyoni zitatu ngo niyo mafaranga umunywanyi w'ibanki cyangwa ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana azohabwa ubwo nyine mu gihe banki cyangwa ishyirahamwe yarimwo rihombye cyangwa rigize ibindi bibazo by'ubutunzi ivyo bikaba byashyikirijwe ku munsi wa kane hatanguzwa ikigega kigiye kuza kirashumbusha be nabo banywanyi bikaba byavuzwe na Alain Gildas Dushime arongoye igisata kijejwe gukinga ihungabana ry'ubutunzi mu ibanki nkuru y'igihugu akavuga ko icyo kigega kije gukingira abanywanyi b'amabanki canke amajiramu yo kuziganya no kuguranana mwarabyumvise kandi ko umushikiranganje w'intara yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano avuga ko agiye kuraba ko ingingo yafashe yo kugabanya ibibanza abajeje umutekano basuzumiramwo imodoka mu kumabarabara yubahirijwe ari mu nama nshingamateka ku munsi wa gatatu martin niteretse akaba yasiguye ko ataramenyeshwa ibijyanye n'ahandi hoba harasubijwe be n'ayo mabariyeri inyuma y'iyo ngingo akemeza ko bizoba byakosowe mu kiringo kitarenga indwi imwe reka twarabashikirije ibitari bike mu bijyanye n'uburimyi mwarabyumvise ko bamwe mu barimyi bo muri komine mu ruti ya kayanza bidoga ko Eh, ku munsi wa mbere batashoboye kuguriga umwimbu wabo w'ibigori bakavuga ko babwirwa ko ibigori eh, bitumye neza mu gihe bo bavuga ko babyanikiye igihe kinini abo barimyi bakamenyesha ko bariko baracegwa kuca barangura iyindi mirimo ariko abajejwe kwegeranya uwo mwimbo Leonard Nsaguye arongoye uwo mugwi wegeranya uwo mwimbo imuruta akaba yavuze ko icyuma cyerekana ko ibigori bitumye cyo cyari cyarapfuye akaba yizeza ko cyategerezwa ko gisubirizwa. reka sayo gusa hari n'ayandi kumbure mwebwe mwibuka mwebwe mwadukurikiye kuva ku munsi wa mbere gushyika uno munsi kumbure mushobora kugaruka ko kaze rero muri kino kiganiro mugira icyo mushikirije kugeza igihe gisaha zitatu igihe cy'isaha zibiri n'iminota umunani muri studio za radisanganiro isanganiro mwiriwe mwiriwe neza tuvugana nande ntereye nk'akararo k'iri barabara ry'iwacu rnsd iryo riduga mu igenda yego kuva kujumbura gushika utarashika mu igenda umaze guca ku mapamba arenga atatu hagati y'atatu nane iya mbere mu ikoro ugasubira mu nyabirabo ugasubira i matara ugasubira ku majombe naho hose zari zihasanzwe aho zaje hasanzwe kuvava umushikiranganji w'intwaro hagati akibivugwa byarahagaze ngira nk'indwi imwe ariko byasubiriye uko byahora hmm, baciye bazigaruka barazigarukanye n'ukuri saho gusa nawe naho gufata amabarabara menshi atandukanye mbere baraza barahindura yari ngaha aye ugahura yayimukiye hepfo cyangwa yayimukiye haruguru sinzi ibyo baba bariko baharura none gabo hari icyo vyishe ico vyishe yego abo bari bafashe iyo nuko babona ko atacyo byishikanya ko bamumenyesha amakuru mm. we ko ubwawe ubona byogenda gute ni hakurikizwa iyo ngingo yari yafashwe na nyakubahwa mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu uti yubahirizwe bahave bahave nimba kuzibujumbura boshira iyo kamba ari mu igenda nimba boyishyira mu kamesa nimba boyishyira mu nyabiraba ibimwe mm. kugira byorohereze n'abakoresha amabarabara kuko urumva ugenda ubahagarara cyane biratuma avuga ko hagiye gusubira gusuzuma arabe by'ukuri ko ingingo yafashe yo kugabanya aho ibibanza abapolisi basanzwe barabiramwe imiduga bakontororeramo imiduga niko nokivuga eh, ko yubahirijwe kumure eh, odasi n'imbara kandi kasigaye eh, atari bwaheraheze arahavagaruka kanyagara karacari ikiganiro nigira icyo ushikirije mugaruka ku makuru twabashikirije namwe mukagira icyo muyavuze ko imirongo yuguruye ku bwanyu isaha zibiri n'iminota cumi n'ibiri mu byoba nabi mm. leta yo nifata ingingo mm. akora umubyeyi wabo wose yego bajya n'abana ehe hama rero bari babemereye kare bubaha ikibanza boza gukoreramo mhm. leta niyo ifise ububasha mhm. bokare nk'abajyanye ngo ni nk'isosiyete nirawe umugambi w'inzu waho uyobashira yego miwe ubona ko byogenda gutega oyivode eh, bo leta ari umubyeyi mhm. bo ntawe uhagarara imbere se n'umwana ngo barumvikana mhm. bo leta niyo ifise byose yego umushikiranganji afise byose mhm. yavuze kuvuga ati mwebwe nimuze twumvikane bo iraba hibashira ati bo hari yanyu bo aho ndabasize naha mm. bo uburyo bisaba leta bakumvikana mwebwe muzotanga amahera ya naya naya mhm. ikibanza mugo n'icyo iwanjye muzohora mukirihira mhm. ibyo byobaneye ubona ko batunze imiryango myinshi hajya mhm. umuntu agutaye mu barabara basha ubona ko igisagara ko ari kinini ga evode ubona ibyo bibanza byaba bitunganije gute ngo murengera evode eh, urahavuse ubirugaruke niwamara kubyibuka Halo? Mu hivyo yerekeye amabarabara. Yego. Halo? Kumbure vode arahabagaruke ivyiyumviro by'ibiwe ngira ngo amakuru yabaye menshi. Igihe cy'isaha n'iminota cumi n'itandatu haro. Mwiriwe cyane. Mwiriwe mwiriwe. Duvugana nande? Bana amakuru y'iminsi. Sasa iki gisagara cya Bujomura ni kinini ya gose tumbereye. mukaza duga ku ijambo ku makuru twabashikirije hanyuma ndetse nohera ko ni abanyagihugu bo mu kayanza mhm. kuko akanya karacahari icyiyumviro cyawe yari karavuga ati agira agaruke ku banyagihugu bo mu kayanza ariko ntiyari bwatomore kuko mu kayanza twahavuze amakuru atari make ikiganiro nigira icyo ushikirije dufise uwundi munywanyi ku murongo alo alo gute kuko aho uciye hose ubona ziradogima ziradogima mhm. none hoho nawe banza bitegekanijwe hariho aho bari bigeze kuhava hanyuma barahagaruka ariko eh, usanga nk'akarorero kuri paredezare hariya kuri bikoro hehe nahe uza wumva eh, kuva ku munsi wa mbere w'inondwi gushyika kuri uyu wa gatanu mu kiganiro ugira icyo ushikirije aho mugira icyo muvuze kuri ayo makuru tuba twarabashikirije turacabarindiriye igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'umwe ni muri studio za radiyo isanganiro alo alo mwiriwe amahoro ni Ferdinand ngarutse Ferdinand tuduga ku eh, ijambo Ferdinand ari kuvuga ku banyakayanza yego urarimbuze ni ujya umutekano w'inyoni kijya giti bihagaze ko bisigura iki bisigura yuko igiti kipunitse yoyo isigurukana ikunzwe n'ajya amabara y'umutekano wayo ico giti ni iyo nyoni ni iyahe urumva ni abane we kuri icyo uvuga uti habeho amafaranga ategekanye ubushoye umwimbo aronke n'amafaranga mm. niba aja ibindi bindi bikenerwa bindi biharage mm. bamuhagenda gure kubera mu gihe aba yikoreye yuhakuye aba akeneye nawe yuko ni ukuri tugerageza harimo imbereho benshi ubona mu byo twahitiyemo mm. n'ubacamanza barigeze uko batijwe turaremererwa mm-hmm. hari abo usanga bafunzwe baremerewe n'abapfungishije mm-hmm. kombore uragaruka feridina kombore yari karavuga kuri iki kijyanye bo wumva imyaka rimaze urabona iwacu bigeze ngo birarahamba mhm. ni imyaka umunani imyaka itanu uti borondera amashyirahamwe akaryubaka rigakomera iyo yari yakomeye akabashe kayibabaje inkuba mm, kumbure ngira ngo si iryo gusa n'ayandi mabarabara n'ayandi mabarabara yose bakayasubiramo mm. ngira ngo akamo nabo nyine mu mushikiranganje yajejwe inyubako warumvise ko hari ibyo yavugiye mu rumonga avuga ko ari amashirahamwe ategereza gukora ibiramo murahuza nabo nyine eh, ngira ngo akamo nawe ako kagohe nawe nyine ngira ngo kaje kunganira yego evo daciye agenda ngira ngo arahava agaruke alo mwiriwe amahoro tuvugana nande eh, muvugana sengiyumva igihanga sengiyumva ni amahoro ego ego meduga ku ijambo ku makuru twabayagiye eh, jewe icyo nagira mvuge ego n'amabarabara kare na kare seride yitwara yiriha amafaranga iyo bimbuye umuceri mm, ariko iyo nkuru umenga nayo twavuze muri ino twiga sengiyumva bariko ba barabanka cyane cyane ko bajya bagurira umwimbu cyangwa ibishowe mu nzira ati borindirira mu isoko cyo kimwe n'abakiriya kugira ngo ntibabandanye bakora ibitemewe kumburengira bahabamo tuganirira n'ibindi sengiyumva hagarukira igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'umunani ikiganiro nigira icyo ushikirije aho mugaruka mukanamwe mugaterera icyumviro ku makuru tuba twarabashikirije kuva ku munsi wa mbere eh, gushika umunsi wa gatanu kuri radiyo isanganiro nk'uko mubizi cyangwa muri ko murabikora muri ko murabituyagira ni amakuru aba yaciye ku isanganiro gusa Eh, niyo mugeza mugashiterera ko ivyiyumviro igihe isaha 2 n'iminota 28 alo Allo mwiriwe cyane mwiriwe neza mm, tuvugana nande ni gakwavu gakwavu niryo zina ry'iwawe mu gisagara cya bujumbura neza cyane ku metero zingahe uca ushika ngaha ahashikira amazi ngaha mu haba habaye ikigantuze we canke igihe kingana gute turashobora kumara igirenga mu marubine yacu ata mazi tubonyemo kanyosha yose canke n'ibice bimwe bimwe amakariti ya mwami mu akanyosha kandi zo haruguru mhm. amatara ku munsi ashobora kuboneka nk'isaha zibiri ku munsi wose ku munsi wose ni uko amatara rimwe rimwe yaje acayitse n'abantu kuri bwa taransifa bwari ino ngaha ah, mu umunani ariko umenga umuntu ahaca umenga barahadugije baragishyize hejuru baratangaye cyane nabonye badugije ku metero ebyiri uvuye hasi none uwo mwanya iryo asanganye ko hari umuntu aba hari aba abicunze agaca no kuri zagenze agasitanga amakuru y'uko barabasuma n'uko yari ariko arirenganira byaba nk'isangane hmm, ariko gasirivye ngira ngo tuhava dushima basi nuko icyo cadugijwe no kuri izo metero zibiri nukuri reka tubitega amaso tuzobibona eh, ati mugabo wokongereza amazigezo nukuri irabe itunganirizwe murakoze cyane sirive ku murengera ngo ubwo bukene bw'amazi n'amatara ngaho mu kanyosha ngira ngo ako kama barakumbiye yego nakijya gitransipo urabona tumaze igihe abantu benshi babishize ahantu hatoyi cyane bari kukiduza nko ku metero zitanu yego ngira ngo ako kama barakumvise hari sinzi ko hari iyindi nkuru mugaruka ko twabashikirije umubwirije iyindi n'undi munsi murakoze cyane namwe ngaho mukanyosha kanyosha mugira ijoro ryiza ngiyo isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itatu siliveri yari karavuga ikibazo cy'amazi eh, twarabashikirije amakuru yihariye mu runani rw'amaradiyo hari ku munsi w'ejo ku bijyanye n'ikibazo cy'amazi mu burundi nawe siliveri akavuga ati mukanyosha kugira ngo bashobore kuronka amazi eh, ni ikibazo ati babanza kwigaba bakajya kuyarondera impande y'ibarabara Eh, ibarabara nimero zitatu kumbure mwishyirahamwe regidezo ngira ngo ico kibazo c'amazi n'amatara aha bivuze ngira ngo bavyumvise yo kugira ngo nabo hajya amazi nkuko mwabyumvise amazi n'ubuzima kandi n'uburenganzira kumunyagihugu gihe isaha zibiri n'iminota mirongo itatu 34 ikiganiro ni girishishikirije ku makuru twabashikirije kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ari wo munsi amakuru yashyize ku kugira neza igira neza ibyo ni ibiki nawe turenze induru reka cyane eh. ariko reka kunezerwa n'itombore mu w'umuceri noneho umuceri nawo eh. ukuye he niya mvyeyi eh. itigera irabira rirara abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahe oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cyose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro byuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibagiye rero n'abaronse igifobya c'amahera kuri eko kaje eh, ewe ndahomvye humura ntaco aho kuko promosiyo iracabandanya ah. nyarusara rumbwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe yego haba gutelefona kwandika mesaje yego kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko iri ube sipesiyali na ikoneti gutyo rero rero ukaba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje canke kuri interinete maze wironkera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko yizeye mhm. nk'uko yabizeye ko hashira amabanga bakaraba amabehero yose mhm. urabona mu gihe twahitiyemo hari abantu bafunze kukarenganya babagiza babaremeka inkoni isuzuma ugasanga uwo mufite ubu yakuremeka yuko uri kunganya umutekano w'igihugu hari abo babeshyira Ah, byarashika benshi bakababesera n'ubu ko batabasanga bararenganira mhm. hanyuma rero bagakwiragira hose bakaraba bose barenganira bakabarekura muri bwa busho cumi na kamwe leta ifise yego bagerageze bagerageze harimo abo usanga nabo bafunzwe barimetse inkoni ishuti nk'uko nabivuze ugasanga bafunzwe igihe kinini n'umunyururu waraheze ntibaravayo ugasanga mhm. abandi bamaze igihe bataraburana mm. ibyo byose nibagerageze barabe mu busho cyangwa ugasanga harekuwe n'abatari bo mm. hagati y'uburundi yewe ku bwanje mhm. ku bwanje je yuko izo mbebe zokugururwa mm. mu gihe bakavugana mhm. ese mbega bateye ko baciye mu gatumba mu gatumba ntuhano muri n'u rwanda mm. kubanza kuraba bateye bazananye mm. muganira muterera ibyiyumviro kumure ku makuru tuba twarabashikirije muri kino kiganiro namwe namwe tubaha akanya mukagira icyo muvuze ku makuru tuba twarabashikirije yego igihe isaha zibiri z'ijoro n'iminota mirongo ine n'ibiri turacasigaranye iminota cumi n'umunani mutwakure kuri za nimero ariko nabwira murahihuje muramudukurikirana kuri mirongo umunani n'icyenda n'ibice indwi rwa facebook aho mwandika radiyo televiziyo isanganiro kuko murazi ko ubu televiziyo yaravutse ushobora kudukurikira amakuru aca kuri televiziyo cyangwa amakuru agaca kuri facebook na youtube eh, mwagira icyo muyavuze ko hose kugira ngo namwe mushobore kugira icyo muterereye mu kiganiro tubaha namwe akajya kugira ngo mushobore kugira namwe icyiyumviro muterereye mwunganira abandi ku byo baba baraterereye igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu ikiganiro nigira icyo ushikirije isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'icyenda muri studio za isanganira ikiganiro twibutsa ko ari diricu ushikirije aho mugaruka ku makuru twabashikirije kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uno munsi wa gatanu nawe mukagira icyiyumviro muterereye tubibutsa ko mutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ikiganiro nigirije ushikirije isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'ibiri alo mwiriwe cyane eh, tuvugana nande nini wacu nk'uko nabyumvise biriko biraba mu kayanza nini wacu biriko biraba yego kandi nk'uko abandi babivuze amafaranga tugenda tuyatwaye ariko hariho agaheaze mbona ko boke bohinyanyura mhm. twebwe aho duherereye bigura umuntu umwe ku isoko ni ukuvuga ku isoko ku izone cyangwa ku isoko ku izone cyangwa ku ihangare yego usanga hari umuntu umwe niwagura agura abanza agapima hama akandika ibiro kujya nyine babivuga mhm. hanyuma agaca aza agurira nk'abantu nka batatu hamagaza ku guharura amafaranga akabahemba mhm. bica biteba cyane rero bigateba no kuvuga ko hariho nk'abo atanguye kuva ku wa mbere n'ubu baharaye uno munsi ni ukuvuga iminsi itanu barindiriye ko bagurisha umwimbo eh, bitarakunda kuko amafaranga mbere biragorana akaguma nahera nk'uno munsi yaheze n'ejo kandi yari yaheze bita bituma bagenda batabakwirije bose yego mi kubwawe kugira ngo bitungane bigende gutega Emmanuel hoba nk'abantu batatu ugura akaba akakomeza agura hari n'uri ko ahemba abari ko bagurira yego ibyo byokoroha cyane ngira ngo akamu kumurengera ah, nk'abajeje intwaro muramaze kubashikiriza ico kibazo ego tuguma tubivuga mugabo mbere baranatubwiye ko bashobora kubihinyanyura no mu kigo anagesa kumbure ngira ngo barafise abaserukira ego hama kandi hariho n'ikimenyane mbona kiba ugasanga hariho urumva ko haba hatonze abantu benshi ugasanga hariho abantu baza mu nyuma baga abo basanzeho bakabasigaho bo bindiye habaye ikimenyane byasaba rero kumbure bahinyanyure ikimenyane ntikibe haze hagugwa abantu batanguye gushaka bariho batangurira hariho ikimenyane mu kugurisha ubwo usanga hariho abazindutse cyangwa abaharaye bakongera bakaharara ariko abaje mu nyuma bakagurirwa abandi batabona ni ukuvuga kugeza ngaho rero hariho abarara kuri kwihangara n'ubu ndakubwira hariho abaconze ejo ibigori babizanye n'umunsi ntibaguriwe n'ejo ntibaguriwe n'ubu biraharara ni ukuvuga barazaho imizigo ibigori byabo mugabo sibo baharara Eh, baraza aho ibigori byabo kuko hariho sirite aho bigurirwa hacungerewe yego ah, ariko urumva ingorane niyo ni ukuvuga uwo muntu umwe hamwe n'uko rigahagararirwa n'ikigo anageza kijeje kwegeranya uwo mwimbu w'ibigori ku bwa leta y'u Burundi ati bo barabira hariya mu rugombo rwa Cibitoke kiyo mukumburengera ngo ashobora kuba kivuze gishobora kuba kiri n'ahandi ati hagura umuntu umwe aheza agapima akaraba ko ibigori byumye hanyuma agatanga amafaranga ati biheze bikabatwara umwanya utari muto kumbure eh, ababijeje muri ca kigwana gesa canke n'abajeje intwaro ngira ngo bazaba babumve hanyuma babatunganirize kugira ngo ubushoye umwimbu wiwe ntagire ruha ariko arawurondera ararima akanawimbura akanawushikana no ngaho kumbure ntahava anaruha anawushoye biba byiza igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'itandatu turasigaje iminota itatu mu kiganiro ayiwanyu nako gira icyo ushikirije murantunga gira icyo ushikirije ugira ngo namwe mutuyagire ku makuru eh, mwadu twabashikirije namwe mukayumva mukagira n'icyumviro muterereye turacasigaje iyo minota itatu kumbure ntiduga ku ijambo mu makuru twabashikirije sindiko ndabumba neza ko mbure mugabanye n'akaradiyo iruhande nagomba kuvuga egome kumbure sindiko ndakumva neza mukeshimana ngira ngo agatelefone kanyu ko bagafise ikibazo ah, agatelefone numva umenye gerageza muduze ijwi hanyuma mushikirize eh, icyuma